Е, сега ќе ви се извинам на, на почетокот, затоа што некако е малку потешко изводливо овде со техниката, за да ја видиме седма глава ова. Или како и да е, самата Божја реч и со помош Божја, верувам дека и јас ќе успеам доволно сликовито да ви го пренесам, барем овој почетниот дел од седма глава Јован, како што планирам некаде да завршно со 13 стих. Значи, седма глава ова сме, од први, да видиме што се случува во овој дел. Седма глава Јован први стих. Потоа Исус одеше по Галилеја, бидејќи не сакаше да оди по Јудеја, зашто јудејците го бараа да го убијат. Јудејците како народ сакале да го убијат, Како го да сте овој стих? Се мисли на старшините, на водството на црквата, а, нормално знаеме кај се наоѓало, во Иерусалим, во Јудеа. Интересно е што Исус малку подолго време не бил во Јудеа. Да се сетиме само. Пета глава Јован. Јован овде во неколку глави ќе претрше голем период од времето. Во втора глава Јован е првата паска на која што присуствува, кај што и го чисти храмот. Во пета глава Јован е втората паска, Витезда, во шеста глава е спомната, спомнато доаѓањето на третата паска, меѓутоа тој не е присутен во Јерусалим, туку е Капернаум и Јуде, а е Галилеја. Значи, можеме да кажеме дека од Ланската паска, тој не се појавил на некој поголем собор, да кажем, или Кога станува збор за седници, можеме да кажеме камп митинг. Зато што баш токму така и според празникот израелците правеле, значи, ги правеле тие сеници, тие шатори, да кажем, од гранки, палмови и други врбови гранки. Тој не присуствувал. Односно, значи, подолго време не присуствувал. И сега, ставете се вие во негова позиција и Помисли си да вашите браки и сестри не ве гледаат на собори, веќе подолго време, што би си помислиле? Ова може би отпаднал Нема. Имаше еден период кога јас, значи тоа беше на самиот почеток некаде 98 година, значи година дена дали имав стаж, да кажам така, во црквата, мене не ми се одеше веќе на собори. Не би сакал да кажам причината, од секојаш бев од почетокот, сакав кога ќе отидам на собор, на нешто такво, да духовно пред се се Така да ја не гледав такво нешто тогаш, и затоа не сакав да одам на собор. Како и да е. Кај Исуса било нешто друго. Зошто сакале да губиат? Вели, јудејците го бараа да губиат, убијат. Ајде да се... Вака, пред додеме да во пета глава, да прочитаме 7 глава 21 стих. Значи малку напред. Исус во одговор им рече, нели кога им кажува претходно дека вие сакате да ме убиете, па овие му велат, ма гјаволот е во тебе кој сака да те убие, и тој им одговара, направив едно дело и сите се чудите. За кое дело зборави се? Седма глава, 21 стих направив едно дело и сите се чудите, сите се збунивте. Кое дело ги зачудило? Кое дело предизвикало немер кај нив? Пета глава Јован, да се вратиме, да се подсетиме, 16 до 18 стих, кога овој дел Јани не го презентираше. Мислам дека Јани беше. И затоа јудејците го гонеа Исуса и сакаа да губиат дека тоа го направи во сабота. Што направи во сабота? Го излекува затениот во витезда. И не само тоа, откако Исус ќе каже, мојот татко работи постојано, па и јас работам, тогаш јудејците го бараа уште повеќе да губиат не само дека ја нарушуваше саботата, туку дека Бога го нарекуваше свој татко, изедначувајќи се со Бога. Исус направил добро дело, а овие сака да губиат за тоа добро дело. Затоа што него гледале како добро дело. Тие гледале кршење на законот. Па дори и хулење се прави Бог. Дали ова ве подсетува на еден друг момент во Библијата? Зошто Каин губи својот брат Авел? Ајде да отвориме 1 Јованова трета глава. 1 Јованова послание трета глава ни дава одговор. Ово секојаш ми била интересна тема. Прво Јованово, трета глава, од 10 до 13. По ова се познаваат Божите деца и гјаловските деца, пазите. Обележи по што се познаваат Божите од гјаловските деца. Секој кој не врши правди, него љуби својот брат, не од Бога. Зашто ова е веста што ја чувте од почетокот, да се љубиме еден со друг. И вели, некако што Каин беше од лукавиот и губи брата си, и зашто губи? Зашто неговите дела беа зли, а на брата му праведни. Или добри. Каин скока и губи во својот брат заради тоа што делата на Авел беа добри. И што очекувате вие денеска во светот да кој знае колку ја почитува, тако ја творите Божите волја и и вршите добро. Каин губива својот брат Авел заради тоа што делата на Авел беа добри. Исуса сакат да го убијат за добро дело. Едно дело направив, вие се чудите, вие сакате да му убиете, скокате да му убиете. Цел човек, сега да не одам во <laughs> следниот дел, меѓутоа цел човек исцелив, а вие вие можете да обрежувате во сабота, а јас цел човек исцелив. И вие скокате. Само него дочитав тој дел во Прво Јованово. Се вратиме малку. 13 стих. Не чудете се, браќа, ако светот ве мрази. Зошто светот може да не мрази? Повторно во овој контекст, затоа што делата не се добри. Бог работи преку нас. А затоа што на светот делата се зли. И не само тоа, кај Исуса не било само тоа што правел добри дела, туку и ке дојдеме до тој стих, тоа еве сега ми доаѓа така во контекст, затоа што сведочам дека делата на светот се зли. Ви молчете, нема ништо да биде, ке, ке, ке поминете лесно, тоа. сведочете за тие дела дека се зли, зборувајте за абортус, зборувајте за хомосексуалност, зборувајте за за сите тие зла, Тоа значи во преоденска да зборувате против ЕУ. Па да видите колку ќе добро ќе си поминете. Евреите тврдали дека се Аврамови чеда. Ајде сега да отвориме малку во Галатјаните. Јас ви реков, оваа тема ми е интересна, затоа што човек ќе скокне да ви убие затоа што делата ви се добри. Неверојатно. Галатјаните, четврта глава. Или Римјаните 12 глава викаше дека врекате на зло со добро, затоа што на тој начин ќе натрупате жар на, на вратот, така на главата. Ама изгледа некој така многу ќе ги допече, па тој жар. Значи, рековме Галатјаните, четврта глава. она споредба Исус што ја дава овде. Од 22 стих, зашто е напишено дека Аврам имал два сина. И сега, вие тврдите дека сте Аврамови чеда, ама Аврам имал два сина. Едниот од робинката, другиот од слободната. Но оној од робинката роден е по тело, оној од слободната преку витување. Сега таму подоле, 28 стих. Вие сте браќа, деца на витувањето како Исак. И, 29 стих. И како што некогаш оној, кој се роди по тело го гонеше оној кој се роди по дух, така е и сега. Така и ќе биде. Оној кој што е роден по тело го гонеше оној кој што е роден по дух. Па е, да. Каин и Авел ги на тоа. Така било, така и ќе биде. Никаква промена. Е, сега одиме во втори, вториот стик од седмата глава Јован. Се вели наближуваше јудејскиот празник на Сеници. Сега да не коментирам многу околу тоа, Јани доволно мислам дека зборуваше, тоа бил еден од празници кој што бил највеќе посетуван. Величествено се славел. Тука имало многу компоненти, делови, не само што бил во за подсетување на оние 40 години потешествени низ пустината, да па карпата и водата од карпата, потоа благодарност до Господа заради родот. И нормално сите биле расположени, сите биле весели затоа што предходно поминал Јом Кипур и оправданите сега го слават сеници. Најголем собор, а Исус не му текнува баш многу-многу да отиде тамо, а рековме не се појавил веќе подолго време на такви собори. Што е работата? И сега видите каков притисок има од своите браќа, полубраќа, тогаш неговите браќа му рекоа, замени од тука и оди во Јудеја, да и твоите ученици да ги видат делата што ги вршиш. Зашто никој не прави нешто тајно, кога самиот сака да биде познат. Штом ги вршиш тие дела, јави му се на светот, односно, да, јави му се на светот, или покажи се пред светот, во другиот превостој. Со други зборови, не таму во Галилеја, во некои запустени предели, кавате на чудото со рибите и лебот. Отиди во центарот на збиднувањето во Јерусалим, и тука покажи ги своите дела. Да, ама Исус дошол да се покаже пред светот. Внимавајте што му велат. Значи, овие два, два моменти ми се бити некако да ги видат делат, добро, не. Аха, зашто никој не прави нешто тајно кога самиот сака да биде познат. Исус дојде за да биде популарен, да биде познат. Чиј дух е овој? Кој бара светска слава денеска? Исус дошел со точно определена намера според точно определен план и дори тајмингот се знаел точно. Затоа подосни ќе каже дека се во своје време се други избори. Значи, покажи се пред светот. Дали ве подсеке ова на нешто? Пазите, ова е од устата на неговите браќа. Јаков, Јуда, Јосија и Симон, како ја, така бе. Точно тоа. Во Матеј четврта глава, кога Исус се куша во пустината, Луцифер го куша на тој начин. Секе биде ти. човечка слава, светска слава. Или имавме таква ситуација и во Јован 6 глава, 15 стих. После чудото со лебот и рибата едвај се извлекол Исус, затоа што со сила сакале да направат цар од него. <clears throat> Светска слава. Но рековме Исус не дошол заради тоа. <clears throat> Петиот стих вели зашто ни неговите браќа не веруваа во него, значи нема неговите браќа вера во него. Не ја сваќа неговата мисија, како и неговите ученици што не ја сваќа, и мнози на други. Тие сакаа да го искористат покрај него, семејство, знаете, да имаме еден славен во семејството. Колку денеска луѓето се занесуваат по такви работи, во светот. Па, па дори знаеме ние, и ние да се фалиме. Еј, ќе кажеме, па, па ние го имаме Ампевски, пример Значи, малко, ете, медиумска некоја личност позната. Значи, Пампевски е адвентиста. Тајан Станковиќ е адвентиста. Да видиме колку бил сватен, колку бил разбран Исус од неговите браки. Затоа ќе ни послужи копнеж на вековите. се дружел со царениците и со други луѓе што ги бил лош глас, не обрнувал внимание на рабинските прописи, без притеснување ги отврлал традиционалните обичаи во поглед на саботата. Сето тоа изгледало дека го доведувало во судир со верските власти и предизвикувало многу прашања. Ите така, како Евангелието по Јоване баш тоа го истакнува, значи судирот Исусов со властите, верските власти, значи. Неговите браке сметале дека грешишто се оттуѓува од големите и учени луѓе во народот. Сметале дека тие луѓе мора да бидат во право и дека Исус грешишто се поставува себе си во непријателство со нив. Меѓутоа биле сведоци на неговиот беспрекорен живот и неговите дела оставиле длабов печаток на нив, иако не се вбројувале себе си како негови ученици, неговата популарност во Галилеја и годела на нивната амбиција. Па се надевале дека тој ќе даде доказ за својата сила, која ќе ги принуди фарисеите да увидат дека тоа е тоа што тврди дека е, а што ако тој навистина е Месија, принцот на Израел. Тие горделиво и неголе во себе оваа мисла, меѓутоа не верувале. Ама им годел. Затоа што барале светска слава. Покрај него и тие. Имаме еден друг цитат. Да видиме колку тешко му било на Исуса да живее во едно такво семејство. Не било тоа единствен случај. Божиот син длабоко го чувствувал непријателството што се појавило во човечкото срце против Евангелието, па најтешко му било во неговиот дом. Во заремнение е најтешко во нашиот дом, ако не сме разбрани. Токму преди Евангелието. Бидејќи неговото срце било полно со љубезност и љубов, и тој ја ценел нежноста во семејните односи. Неговите браке сакале да ги прифати нивните погледи, што би било воспротивно со неговата божествена мисија. Тие сметале дека нема му е потребен нивниот совет. Ако се скјавате и Јуда така сметал. За него разсудувале од Јуда Искариот. За него разсудувале од човечка гледна точка и мислеле дека би ги одбегнал непријатните судири што ги предизвикале неговите зборови, кога би го зборувал оно што било прифатливо за книжниците и фарисеи. И па нормално е ако зборувате оно што е прифатливо за властите за мноштвото, дека нема да имате судри и ќе биде фино и убаво. Зарем тој сакал. Знаете, Мартин Лутер имаше една мисла од него, мислам. Јас сакам мир. Секој човек сака мир. Меѓутоа, не ми текнува точно како, тоа. да, вистината е ли, ме, ме бутка, вика, во, во, во, во бури, во непријатности. Да. А, смета дека тој го загубил својот ум со тоа што тврди дека има божествен авторитет и што упатува укори на рабените поради нивните гревови. Значи, замислите си во времето во кое што вие зборувате нешто против црковните власти и вашите браке сметат дека поради тоа нешто ви фали. Знаеле дека фарисеите бараат можност да го обвинат и сметале дека им дал доволно причина за тоа. Со тие своји ограничени мерила, тие не можеле да ја сватат мисијата која тој дошол да ја исполни и не сочувствувале со него во неговите неволи. Нивите груби и неблагодарни зборови покажувале дека немаат јасна представа за неговиот карактер и дека не распознале оти божественото се споило во човечкото. Често го гледале тажен, но наместо да го тешат, нивниот дух и зборови само го ранувале неговото срце. Неговата чувствителна природа била изложена на маки, неговите поводи погрешно се толкувале, неговото дело било несватено од тие негови браќа. И сега кога искористиле, кога виделе прилика дека може некоја слава тие да да искористат покрај него, ајде оди покажи се. Таман прилика за сеници, која сите се накуп. Неговите браќа често ја запоставувале фарисејската, застапувале, односно фарисејската филозофија, која била излитена и застарена и били убедени дека може да го поучуваат него, кој ја познавал сета вистина и ги знаел сите тајни. Многу лесно го осудувале она што не можеле да го разберат. Многу лесно го осудувале она што не можеле да го разберат. Се случило тоа некојаш? Дали вие сте осудиле некој затоа што не, не сте можеле да, да го разберете? Нивите прекори длабоко го тргнували неговата душа била изморена и нажалена. Тие исповедале вера во Бога и сметале дека го бранеле Бога, иако Бог бил со нив во тело, но тие не го познали. Поради тоа на Исуса му било неверојатно тешко во неговиот дом. И сега е соочен со нивната иронија, му велат, па оди покажи се. Но што ќе им каже тој? Исус им рече во шестиот стих, Моето време уште не дошло, а вашето време е секојаш подготвено. Што ви личи овој стих? Како човек од свет, цело време ти е на располагање. Што сакаш прави? Зрем не сте биле така во ете, И пошто цело време ти е на располагање и можеш да правиш со сакаш, животот ќе ти издосади. Интересно. На едни седмо одаленки животот им издосадил. Посакале се самоубиот. Да а цело време вие на располагање може да сакате да правите што сакате. Исус вели кај мене, не е така. Јас сум дојден со мисија. Ние сме исто со мисија. Ние сме повикани од Него. Со мисија. Моето време уште не е дошло, вашето време секој ше подготвено. Кога ви текне што сакате можете да прави. Светот не може да ве мрази вас, а мене ме мрази е ова, што предходно го кажавме, зошто? Зошто сведочам за него дека неговите дела се зли. да ви посетам сега на еден добар стих од Павле Галатјаните 1.10. Дали може некој да ја зборува вистината да биде популарен? Можна ли е такова? Вие кои зборувате вистината, веројатно ќе дојдете во судир со тој зол свет. Зато што сведочете. Делот вистината, Евангелијето е сведочење за злите дела, за да Оној кој што ќе се покаја, кој што ќе се освести, ќе, ќе свати дека е зол, па ќе побара Божја правда. Меѓутоа, оној кој што нема да се кае, тој ќе дојде во судир со вас. Галатјаните 1.10 Павле вели, дали ја сега ги уверувам луѓето или Бога, или настојувам да им угодам на луѓето? И видите што вели. Просто едноставно, ако уште би им угодувал на луѓето, немаше да видам Христов слуга. Можна ли да им угодувате на луѓето и да видите Христов слуга? Си може ли политичар да биде Христос слуга? <laughs> Значи, обично И му готово на луѓето. Барем им ласка и за, за време на избори од тоа бината, ке, ке кажат се, мед и млеко. Ке потече во 4, следните 4 години мед и млеко ке тече на ръка. А уствари маста ке ви изводат. <laughs> значи, не е можно, ако сака да видите, да видите Христос слуга, Христос следбеник, Тоест не може да му го дадете на луѓето. Не е можно, секој ќе имат ќе ќе дојдете во судир, кога и да е. И вели вие отидете горе на празникот. Јас не одам на празникот зашто моето време уште не се исполнило. Што мислите дали во ред, он бил тема на разговор. Уште од Пасхата. Ова е седница, значи 6 месеци поминале, половина година од последната паска, кога тој не присуствувал во Иерусалим, мама се случило чудото. О, тој бил се още тема на разговор, се слушало, се зборувало меѓу луѓето. Што мислите, дали Исус не е пошол така како што барале јавно со сите тие каравани да се движи кон, кон Иерусалим како што барале неговите а, браќа, затоа што сакал да го избегне, избегне крстот, може ли Исус да го избегне крстот ако сакал? било кога сака, може да го избегне. Јован 7 глава 30 и 44 стих. Сега малку скокам на, на напред за да Вели што га сака, вели во 30 стих, тој сака да го фатат, но никој не стави рака врз него, зашто уште не беше дошол неговиот час. Имало их ситуации кои сакале да го бутнат таму од во провалијата, па тој си помина меѓу нив и ништо. Или осма глава Јован 20 стих. Овие зборови ги кажа при ризницата кога поучуваше во храмот и никој не го фати, зашто уше не беше дошла неговиот час. Ама се е планско кај Господа, јас верувам. Тој не сака да му сгреши на Господа, тој сака да ја твори неговата волја, како што каже и Кире, не сака предвреме да ја да дотори на таа криза, Затоа што има се още благодетно време да се посведочи и тој тоа и го прави. Ке отиде на сеници, на средината од празникот. Ке отиде таму во, како се вика на тремот, во храмот и ќе проповеда. Че значи, не дека мо, э, сака да го избегне крстот, па не оди. Се е плански. Се е пресметано. излажал братята си. Зашто се кај ги вика, нема да отидам, моето време уште не е беден. Пали едно зборче. Не е време за да поедам сега. Пали едно зборче. Во некои од старите, старите преводи ќе најдете, во некои по-способни преводи да најдете, а тоа зборче е се уште не е време да... Да, да. Се уште. Да. Само едно зборче леменува структурата и... Точно така. Добро е ова како пример да, да сватиме дека многу битно како функционира и каде функционира. Точно така, да. Значи, не секал Исус да каже дека воопшто нема да иде на празникот, туку се уште не е време да поиде на празникот. Че едноставно, ако читате во копнеш на Јакоите, ќе видите дека а, не сакал тоа толку јавно да биде со тие каравани кои што се движеле во Јерусалим, затоа што ќе видиме од следните стикови дека се шушкало, се зборувало меѓу луѓето. Каде е? Зошто го нема? Тој бил тема на, на разговор. Тој им го рече и остана во Галилеја. А кога неговите браке отидува на празникот, тогаш отиде и самиот, но не е јавно, туку тајно. Значи, кога веќе сите луѓе отишли, таму биле, во Иерусалим. Но јудејците го бараа на празникот и зборуваа. Каде е оној? И многу се зборуваше за негово народот. Едни зборуваа добре, други велеа, не, туку го заблудува народот подвоеност. Немајте да ве чуди ако некои викаат добар а други викаат, односно добри сте, а други викаат, кој знае што му стана. Улаже народот, што одличен беше, што што надежен беше, ова, она, глека, отиде. Забави човек. Меѓутоа, интересен е 13 стих, и тука малку ќе се задржам, меѓутоа никој не зборуваше слободно за него, заради стравот од јудејците. Тој пусти страв. Стравот од јудејците, стравот од старшините, стравот од проповедниците, стравот од надлежните во црквата. Зошто? Затоа што ќе биле истерани од синагогата, ако го признавале за Месија. Сетите се на 9 глава Јован на слепиот, кој што прогледал. Тој бил истеран од синагогата ви кажам дека овој страв, страв јудејски ден денеска постои, за жал. Заради тој страв јудејски го распнале Исуса. Заради тој страв јудејски денеска распнуваат души. Вопшто не ми е страв да го кажам тоа, мислам. Тоа е факт. Ако треба да се каже вистината, ако ја премолчувате, да, ќе избегнете непријатности, ама што со вашата душа тоа? На кого сакате да угодите е прашањето исто така. Што мисле, дали треба да се молчи кога... Да, има моменти и треба да се молчи кога треба да се молчи. Ама... Да, Ама кога треба да се каже, треба да се каже. Без никаков страв, за никакви последици. Ако на крајот на крајот да верувате дека синагогата, односно црквата ќе ве спаси, тоа ќе имате голем проблем, сличен на, новие тука, за кој што расправаме. Нити систем, нити институција, нити црква не може да ве спаси. Сетте се повторно на слепиот. Бил истерен од синагогата, ама се сретнале утредната со Исуса и Исус го примил. А после во 10 глава на Јован, ќе стигне време, ќе проучаваме за тие глави, за што зборува? За трлото, за овците. <laughs> Исус е тој кој што си ги прибира своите. А ние треба да се подпираме на Него и да бидеме како Него, како што гледаме, воопшто нема страв да ја каже вистината, знаел што следува, и тоа нема страф. Се препуштал во Божи раце, и еко бил мудар, како што видовме, не секал предвреме да предизвика кризи, но не му било страф воопшто од јудејците, односно од старшините. Да ви кажам право, денеска, во ова наше време во кое што живееме, јудејскиот страф е голем проблем. Јас не можам да сватам мнозина <laughs> кои што се во робство, имајќи го тој јудејски страф. Ако вам ви е страф од човек, тој вероятно не ви е страф од Господа. Има една таква мудрост. Ако имате страв Божи, тоаш нема да ви биде страв од ништо. А ако, ви е стра... ако, ако немате страв Божи, тој ќе, ќе ви биде страв од се, што. Ако останува збор за прашањето за спасението, е тука треба 10 пати да размислеме. Во чие раце јас го ставам моето спасение? Во раце на проповедникот, во моји раце, грешите ако го ставате <laughs> спасението во моји раце. Така да, Отргнете го стравот јудијски ако го имате и храбро следете го Христа. Последици ќе трпите, меѓутоа и наградата е тука. Нека му е слава на Боге. Амин.